أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم زينا بزينة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da nas od mjeseca Ramazana dijele samo dani, a ne više sedmice. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima. Gospodaru naš pouči nas onome što je korisno i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo svima onim što si nas ti, gospodaru, preko robova svojih poučio. Počasti nas da budemo od onih koji imaju lijepo ponašanje i uvedi nas, gospodaru, milošću svojom među čestitije robove svoje. Amin. Draga braćo i sestre, jedne prilike Hazreti Alija je objašnjavajući ljudima smisa onoga što se dešava u životu rekao jednu kratku rečenicu koja je svi uzaprepastila kaže ljudi kod vas je i bolest i lijek. Pa su oni upitali kako je to kod nas i bolest i lijek. Znamo da, da se znamo razboliti, ali gdje nam je lijek da primijenimo taj lijek. Tada je Hazreti Alija rekao bolest su grijesi. A lijek je istikvar, da molite Allaha da vam oprosti. Uzvišeni gospodar u Kerimu kaže Ma yef'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum." Zašto da vas Allah kazni? Ako ste vi zahvalni i njega vjerujete. Sve ono što te zadesi teško je odgoj i opomena i usmjerenje. I zato čovjek treba uvijek nastojati u svom životu da zna ono pravilo na kojem stalno insistiramo, a koje je kuranski ajet. Resulullah sallallahu alaihi on je najbolje stvorenje koje je ikada živjelo. Kaže, njemu gospodar ma asabaka min hasanatin fa min Allah sve što te zadesi dobro to ti je od Allaha to ti je da. wa ma asabaka min fa min a što te zadesi teško to ti je zbog tvog ponašanja zbog tvog djela zbog toga na samom početku zamolio bih vas onako kao što smo uobičajili da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan lila el Fatih. došli smo do osmog poglavlja u knjizi koja govori o abdestu i sahiha imama Buhari. Abdest je pretpostavka za namaz. I kada čovjek dolazi u džamiju, najbitnije je da ponese ono što ga priprema da stane pred gospodara, a to je, to je abdest. Vi znate da smo ranije govorili o tome da kada ne osjetiš skrušenost, nisi prisutan u namazu, preispitaj sebe da li si se, se pripremio za namaz. E sada ovo poglavlje u kojem osmo poglavlje ide babu te smijeti ala kulli hal. Poglavlje učenje bismile. U svakoj situaciji. U indal čak i kod intimnog odnosa. Ovde sad ima na samom početku vi znate da je Rasulullah sallallahu alejhi rekao u jednom na hadisu inna ma'akum mela'ju la yufariqukum je zaista je sa vama su ona stvorenja koja se od vas ne odvajaju misli na melek illa indal hala'i wa indal jama'i onaj osim kada odete da obavite nuždu ili kada ste u intimnom odnosu imam Buhari ovdje hoće da nas nauči jednom edebu ta edeb je da je Bismillah odnosno spominjanje dragog gospodara, ono što treba da bude sastavni dio života vjernika i vjernice. Uvijek Allaha da spominje. I kaže Ulema, kada govori o spominjanju Allaha, kaže e zikru evaluhu kulfe. Kaže na početku zikri je nešto što trebaš samog sebe da odgajaš. U ahiruhu ulfe. A na kraju, kad tako najkneš sebi na spominjanje, osjetiš radost. I vi pogledajte stvari u životu koje su bitne čovjeku uvijek iziskuju neki napor, neko ulaganje sebi. a onda na kraju, nakon nekog vremena, osjetiš, osjetiš radost što se se uloži. Preko 300 kuranskih hajeta. stotine kuranskih hajeta govori o spominjanju Allaha. I to je nešto što je dovoljan razlog da se vjernik uvijek preispita, preispituje koliko je zikr, koliko je spominjanje Allaha dragoga prisutno u njegovom i njenom životu. Hadis je 141. hadis حدثنا علي بن عبد الله prenio nam je Alija sin Abdullahov قال حدثنا جرير عن منصور prenio nam je Jarir od Mansur عن Salim ibn Abi Džad od Salima ibn Abi Džada an Kurejbin an ibn Abbas od Kurejba od Hazret Ibn Abbas, To je onaj mladić Abdullah Ibn Abbas. To je Amidžić Rasulullaha sallallahu alaihi sallam, koji je koji je odrastao uz Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam. To je onaj isti kojeg smo spominjali koji je stao noćio kod Resulullah sallallahu alaihi sallam, pa je Resulullah klanjao noćni namaz pa je proučio čitavu suru Bekare, a kaže ja priključio se Resulullahu pa stao pored njega da klanjam. I šta si onda, kaže, pomislio sam da učinim nešto loše, šta? <laughs> Kaže da idem spave. To je taj, subhanallah, ono što uvijek ponavljam, jedan tvoj postupak može ostaviti hiljadu puta jači trag nego hiljadu tvojih riječi. Postupak Resulullah sallallahu je više odgajao plemente azhave nego, nego njegove riječi. Iako su i one jednako odgajale. Kaže Hazreti Ibn Abbas je bluhu nebije sallallahu alaihi wasallam je prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam hadis. Lau anna ahadakum da je jedan od vas i da eta ehlehu, kada ima intimni odnos sa svojom suprugom, tal, rekao, Bismillah, sa imenom Allahovim, znači spomenuo uzvišenog gospodara. Allahumma džanibna šeitan. Ovo je dova prilikom intimnog odnosa gospodaru. Dadni da, da, nas, da, da nas šeitan mi, mimojiđe. Džanibna šeitan udali od nas šeitan. vo džanibi šeitane mare zaptena. I počasti nas gospodaru da je šeitan daleko od onoga čime nas ti obskrbiš. Kaže Resulullah kudije bejnehuma waladun, Pa Allah odredi da se rodi iz toga odnosa dijete lem je durrahu, ne bi mu šeitan zaista, ne bi mu šeitan zaista mogao nanijeti nikakvu štetu. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi je smjernica za ponašanje. Pazite, čak i u onom je halu, kada čovjek naravno na halal način, na dozvoljen način upražnjava svoje prohtje I u tom halu čovjek priprema sebe da ne zaboravi svoga gospodara. Jer evo, dok smo završavali akšan namaz, pa vi znate da je Resulullah iza, iza završenog namaza govorio je estagfirullah, estagfirullah. Subhanallah, zamislite tog stanja, nakon što obavim Allahu drago, drago djelo, ja govorim gospodaru oprostim Zašto? Jer možda te nisam spominjao onako kako tebi priliči da te spominje. Možda nisam klanjao onako kako je trebao insan koji je tebi odan i odan da klanja. I zbog toga jedan velikan je govorio gospodaru da mi nisi naredio da te spominjem ne bi te nikada smio spomenuti iz poštovanja prema tebi. Jer ja ne znam kako da Znam, tu stvorite svih svjetova da mi ti nisi naredio da te spominjem ja ne bi ne bih smio iz, iz poštovanja prema tebi da te spominjem. E sada, Ovdje imate u samom naslovu poglavlje učenje bismile u svakom stanju. Naravno, vi znate i to smo kada smo radili fih govorili. Ne smije se učiti bismila u stvarima koje su neposluha Allahu. Čak to može biti kuf. Ako se ljudi izruguju, kaže pije, konzumira alkohol pa kaže bismila. To je kufr graniči sa nevjerovanjem. Zašto? To je vrijeđanje vjere, vrijeđanje bismile. Tako da razumom nam ne treba pojašnjavati da u nekim situacijama se bismila ne uči. Međutim, ovdje šta je Imam Buhari uradio? Kada smo govorili o abdestu, govorili smo da je sunnet proučiti šta? Bismilu. I zbog toga Imam Buharija u naslovu nam ukazuje nešto što na prvi pogled hadis, dobro, hadis, kada neko ima intimni odnos, neka kaže Bismillah, gospodaru, sačuvaj nas od šetana i sačuvaj ono što nas ti, čime nas ti počastiš od šetana. Dobro, ali kakve to veze ima s abdestom? Nekad se na prvi pogled gore naslov i hadis treba ga povezati. Suštinska stvar je u tome da je abdest također, ako treba prije intimnog odnosa, preče da treba, jel, prilikom prilikom uzvanja abdesta prouči bismilu. Naravno, opet ponavljam, isto tako ako smo u toaletu, ne treba učiti bismilu ili Kur'an ili spominjati Allaha na tim mjestima. I vi znate da prilikom obavljanja nužde da je to izuzetak kada ne treba, kada ne treba gospodara, gospodara spominjati. E sada ovdje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnet vezano za intimni odnos osim ovoga mi ćemo doći do toga kako budemo kroz hadise išli. Ali između ostalo jest upravo ova dova. Proučiti bismilu, proučiti ovu dovu. Lijepo je klanjati dva rekiata. Lijepo je biti pod abdestom. Lijepo je kada čovjek, muškarac i žena, kada završi sa intimnom odnosom, da se, ako će spavati i da se u najmanju ruku abdesti, pa da onda legnu to su neki, neki od edeba, neki od, od lijepih stvari vezano za, vezano za intimni odnos. Ovdje sad Resulullah sallallahu alaihi u ovom hadisu nam govori o, jednoj, o jednom aspektu našeg života koji treba biti zaista jak. Kada smo govorili o osnovi svakoga grijeha, rekli smo da je osnova svakoga grijeha koje je stanje ljudskog srca. Nema. Dakle, Šta je naš prot nemara? Budno, svjesnost ili spominjanje Allaha. Ako hoćeš da malo činiš grije ili da ih ne činiš, onda moraš probuditi svoje srce. I ovaj aspekt, subhanallah, čak eti mi salata li dikri. Sad smo obavili akšan namaz. Kaže gospodar, namaz obavi kako bi se mene sjetio. Znači, suština i namaza je da se Allaha sjetiš. Jedina, jedina, jedini ibadet, a to je ibadet srca koji gospodar traži da se stalno radi jeste zikr, stalno spominjanje. Čak subhanallah, prije par dana slušam jednog alima objašnjava onaj kuranski ajet Alladhina jedkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kaže oni koji spominju Allaha stojeći, sjedeći i ležeći. A subhanallah u drugom ajetu gospodar kaže kada izadesi zadesi nedaća da rabbehu dana li džembihi au au Kaže kada ga zadesi neka nedača kaže onda Allaha moli ležeći, sjedeći i stojeći obrnuto. Kaže ulema što? Pa kaže Allah te počastio da si zdrav. I zato kaže oni koji spominju Allaha stojeći. Jer a kad si zdrav, kad, kad je sve u redu, najviše vremena provedeš hodajući, kretajući se. Onda provedeš nešto vremena sjedeći i ležeći prije spavanja. A kada si bolestan, prvo, si, prvo ležiš, pa onda Allaha spominješ pa ti Allah ne zdravlje. I zato kažu zikr, onako kako življava srce, življava i tijelo. I liječi tijelo. Pa kaže, ležiš pa spominješ Allaha. Pa onda sjedneš, malo si prizdravio. Onda opet spominješ Allaha. Onda ustaneš. Vratiš se kojem stanju? Onome u kojem trebaš čuvati šta blagodati. Znači prva stvar, to je ibadet koji se od nas traži stalno. Ni za jedan ibadet, gospodar, ne traži od robova svojih da to stalno čini osim Laha jer je on lak. Kad su pitali Rasulullah s.a.v. koje je Allahu najdraže djelo, on je rekao da presališ u alisanu ke rtibun bi dikrila, a jezik ti, jezik ti kaže mokar, spominješ Allah. Moraš naviknuti jezik svoj. A tu je lako, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Čak je jedan rekao, kaže, stalno govori Allah, Allah, kaže, strah me da će me Allah, dragi, uzeti sebi na ono la ilaha Pred preseljenje. Samo govorio Allah, Allah. Druga stvar. Gospodar, znači ibadet koji se traži da se stalno radi. Druga stvar. Zabranjuje nam se ono što je suprotno tome. Malo prije smo rekli nemar je. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Kaže gospodar, nemojte biti poput oni koji su zaboravili Allaha, pa je Allah dao da sami sebi zaboravi. Subhanallah. Zaboraviti svoj interes. Zaboraviti svoj interes prvi korak na tom putu je da zaboraviš stvrtelja. Jer svi tvoji interesi su kod njega. Niko od koga od ljudi. I ovaj, ovaj kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Kad proučiš taj kuranski ajet, ti onda vidiš ono što se dešava. Vjerujte, svaki grijeh koji čovjek, nemojte, ja uvijek govorim, nemojte gledati šta ljudi radi. Pogledajte koja je uvjerenja tom putu vodi. Da čovjek nema uvjerenje koje je pogrešno, koje je krivo, usmjerenje. On ne bi to radio. Mi danas šta radimo? Imamo oboljenje koje je unutra i ono krvari na jednom mjestu, na ruci, na nozi i mi stavljamo zavoj uporno liječimo, ali je bolest unutra. Mora srce izliječiti. Znači naređen je da što više da se radi. Druga stvar, zabranjeno nam je ono što je suprotno od toga zabora. Treća stvar, spas i novom i na budućem svijetu je vezan za spominjanje dragog Boga. la'allakum tuflihun. Kaže gospodar, Allaha često spominjujte, spominjite kako biste bili spašeni. Četvrta stvar, kaže uzvišeni gospodar vjernicima, la tulhikum emualukum wa euladukum an Nemojte da vas spriječi i metak vaš i porodice vaše od spominjanja Allaha. Kada vidite šta se dešava u čovjekovom životu, često imamo problem da nam sve nam vremena uzme. Nešto nam uzme sahatak, nešto nam uzme 10, 11, 12. okriniš se prošlo dan. E to je ovaj kuranski aj. Nemojte da vas priječi briga. Normalno je da se čovjek brine i o svome imetku i u svojoj porodici. Ali nemoj da te to spriječi da Allaha spominješ. I još jedna stvar na kraju svega ovoga. Naređuje se da se stalno čini. Zabranije se ono što je suprotno. Spasi na ovom i na budućem svijetu je vezan za spominjanje Allaha. Ne smijemo dozvoliti da nas ono oko nas priječi. Subhanallah, kaže jedan velikan. Kejfa hađebeka anhu šej, wa huwa alladhi adhara kulla Kaže, kako te je nešto spriječilo da vidiš Allaha, a Allah je dao da se sve vidi. Allah sve stvorio, a ti ne vidiš njega, vidiš ovo drugo. Subhanallah. Posljednja stvar kaže wala zikrullahi akbar. Zaista je Allahovo spominjanje najveće. Kaže ulema, zaista je ti da spominješ Allaha najveće što možeš uraditi. Jer kaže drugačije, zaista da Allah tebe spominje je najveći. Jer je gospodar u Kuranu rekao kuruni en Spomenite vi mene, ja ću vas spomenuti. Koliko god da te volim, koliko god da si mi drag, drag, ne mogu te spomenuti svaki put kad ti mene spominješ Jedino gospodar može svoga roba spomin Svaki put kad ti Allah spominiš. Allah, Allah tebi je spomin Jedan hadis još o, o zikru Allahu, spominjanju Allaha. Jer evo mjesec Ramazan Pogotovo u mjesecu Ramazan. Tada se nagrada za dobra djela uveč, uvećala. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam Ela u kum bi hajri amalikum. Hoćete da vas obavijestimo najboljem vašem dijelu? Wa arfaiha fi deređatikum. I dijelu koje najviše vam diže deređe kod gospodara. Wa ezkaha inda malikikum. I najčišće što možete uraditi kod gospodara. Wa hajri lekum min infati zehebi wal fidda. I bolje vam je to nego da dijelite i zlato i srebro. وَخَيْرِ لَكُمْ مِنَ الْتَلْقَوْ عَدُوَكُمْ فَتَدْرِبُوا أَنَاكَهُمْ وَيَدْرِبُوا أَنَا I kaže bolje vam je to djelo nego da se susretnete sa svojim dušmanima pa vi njihove vratove udarate i oni vaše. Od džihada na Božijem putu. Kažu Bela ja Resulallah. Kako da ne Boži poslaniče? Reci nam. Kaže Resulullah zikrullah. Da spominjete Allah. A gledaj to. Kaže najbolje djelo. Djelo koje najviše podiže deređe najčišće dijelo koje možete učiniti. Bolje nego da dijelite jel, zlato i, i srebro. I ta posljednja stvar, subhanallah, bolje je nego da se sa neprijateljem susretniš pa ti njega tučeš i udaraš i pucaš na njega i on puca na te. Kaže zikrullah. Jer je sve je stvoreno da bi se gospodar spominjao. I zikrullah i džihad je tu da bi se uspostavilo spominjanje Allaha. Kad možeš spominjati Allaha nema razloga da se boriš. Kad ima slobodu. Subhanallah, jedna anegdota kaže šta znači možda nekada kada nas Allah počasti pa ćemo govoriti o plodovima zikrullah. Šta to gospodar daje onome ko njega spominje? Ali jedna anegdota, prošli Ramazan sam je spomenuo i dok sam dolazio ovamo na ovom padem i Subhanallah, kaže, imam Ahmed ušao u jedno mjesto i kaže, ušao u džamiju i naletio na teveliju namčara. I kaže, kako je klanio hoće da ostane još u džami, ne damo mu tevelija. Napadne ga, kaže imam jame pa samo malo, nema govora. Ti o, Malo, kaže, sporečko se sa mnom u tevelija, kaže, uzeo me i kaže, bacio me, kaže, u prašinu pred džami. I kad ovako vidiš kako mi možemo nekad fasovat, nije ti čudo kad su takvi velikani znali dobiti takvo uznemiravanje. Mislim, zamisli, čovjek koji je hafiz Kur'ana, koji je preko nama dao hadijsku zbirku sa preko 28.000 hadisa Muhammeda sallallahu I dođe tokmat jedan i izbaci. Ali šta će, On je na sunnetu Rasulullaha. Grubost onih koji su grubi povećava njegovu blagost. I kaže kad ga je bacio u prašinu pred, pred džamiju, kaže preko puta gleda ga jedan pekar. I kaže smije se, prišao mu i uveo ga u pekaru da ga očisti, da mu dadne vode i komad. lijepa kifu. I kaže, gleda njega imam Ahmed, pije onu vodu, jede. I on, bismillah, stavi u rernu, ono, ispeče. Sve, sve samo Allaha spominje. I kaže, subhanallah, kaže, imam Ahmed njemu, kaže, tako ti Allaha, koliko godina si ti već na tom stanju? Kaže, kojem stanju? Pa kaže, vidim, samo Allaha spominješ. Kaže, preko 30 godina. Kaže mu Imam Ahmed, koji si lijepi dar od gospodara dobio radi toga? on kaže, nije me nikad niko pitao to, jel? Vidi se da je u ulema. Kaže, dao mi je Allah da nisam podigao ruke, a da mi je doba odbijena. Uvijek mi dova Allah usliša. Kaže, Allah kaže, tako mi gospodar. Kaže, izuzev jedne, izvim, prekide, kaže, koje? Pa kaže, čuo sam za jednoga novoga alima, zove se imam Ahmed ibn Hanbal, pa mi je želja, učim dobu, evo da ga vidim, ali nikako da doći <laughs> e, kaže, zato sam ja dobio degeneke. <laughs> E. da nas gospodar počasti da bude od onih koji njega puno spominju. Ovaj, uz Božiju pomoć dolazi na mjesec Ramazan. Mi ćemo na, na stranci tabački.com staviti stvari koje ćemo ako Bog da u Ramazan. Planiramo kao i prošle godine napraviti iftare. Planiramo još, ako mognemo, neki hajt da učinimo. Ono što vama i sebi preporučujem, nemojte, Allaha vam dragog, čitav dan mi je na pameti jedna paralela. Prošao sam pored par banaka i onda gledam, kad ti dadnu izvještaj, gledaju u fening gdje je koji, jel, gdje je koja marka. Tako mi gospodara, dokle god mi ne počnemo muslimani voditi brigu jedni od drugima. Barem onako kako banke vode brigu o tom dinaru i Molim vas da vodite računa da mjesec Ramazan iziskuje da pripremite se za njega. Stavite na papir stvari koje ćete raditi. Jel to jedna mukabela? Mukabela. Jel to teravija u različitim džamijama? Tu. Teravija hatun, teravija hatmom. Koliko ću ja hatmi proučiti? Napravi sebi plan za mjesec Ramazan. I pokušaj ga, pokušaj ga provesti. Ako Bog da pozvaćemo vas preko stranci nove stvari koje ćemo imati ovdje i prošle godine je lijepo bilo, napravili smo četiri ftara, da ne prekidamo halku, da pročitamo hadisa, da se družimo malo. Ako budemo još neke stvari mogli uraditi, sve zavisi i od ljudi koji će se prijaviti, zavisi od financija koje ćemo ako Bog da sakupiti ovih nekoliko dana. Ja molim gospodara da nas počasti. Ako je prvi dio Ramazana milost, drugi oprost, a treći oslobađanje od džehendemske vatre mi ne znamo, možda smo neko djelo, nama se čini malo učinili, a ono je sebe da smo mi u ovoj godini zaslužili možda i džehennemsku patnju. Molim gospodara da nas počasti da tako budemo u Ramazan, da u prvoj trećini dobijemo rahmet, da u drugoj trećini dobijemo magfiret, oprost, a da u trećem i mi i roditelji naši porodce naši dobijemo oslobađanje od vatre. Posvijetite se svojim porodcama, molim te. Nemojte da oni ljudi koji najveći hak kod nas imaju, da ne dobiju to svoje pravo kod nas jer onda nismo učinili ono, ono što je suština. Jer je gospodar nas najprije druži, duži da prema svojoj porodici, da, da, među njima djeli. Ja molim gospodara da nas na ovom putu pomogni. Vidjet ćete koji će sadržaj biti. Oni koji budu raspoloženi da se pridruže, pridružit se. Oni koji imaju svoje druge planove, ako Bog da za mjesec Ramazan, da im Allah dragi dadne bereket Pa da imaju bereketa u vremenu, da puno ne spavamo, da više zikrimo, da nas Allah dragi počasti, da se družimo sa Kur'anom i da se družimo jedni sa drugim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى wa alihi wa sahbihi wa man wafa Gospodaru naš uputi nas među onima koje si ti uputio. Gospodaru naš podaj nam zdravlje među onima kojima si ti zdravlje dao. Gospodaru naš ti onama vodi brigu među onima u kojima ti vodiš brigu. Gospodar naš sačuvaj nas džehennema i svakoga dijela koje približava džehennem. Gospodar naš počasti nas džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodar naš molimo te da primiš naša dobra djela. Gospodar naš molimo te da nas počastiš da dočekamo Ramazan. Gospodar naš počasti nas da u Ramazan budemo od onih koji si ti oslobodio od vatre džehennem. Gospodar naš miluj se nama, roditeljima, našima, braći i sestrama. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počasti počastiš društvom Muhameda sallallahu ve sellem. Počasti nas da se družimo sa njegovim hadisom i da volimo njegov sunnet. Gospodar naš počasti nas da oživimo njegov sunnet u vremenu kada ga drugi umrtljuju. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da primiš naša dobra djela da oprostiš loša. Gospodaru naš molimo te imenom najvećim tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš počasti nas da budemo od onih koji tebe stalno spominju. Gospodar sačuvaj nas nemara, neznanja i sačuvaj nas oholosti. Gospodaru naš najvećim imenom te tvojim molimo džennet i svako djelo koje približava džennetu. Gospodar naš počasti nas da doživimo Ramazan i da izađemo iz Ramazana kao oni kojima si ti oprosti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun rabbil